50 languages. 75 seitsekümmend viis, 75. เหตุผลบางประการ midagi põhjendama, Midagi põhjendama üks. ทำไมคุณไม่มาคะ miks te ei tule มิกสเตย์ตุละอากาศแย่มากอิลมอนนี่ฮอลปอิลมอนนี่ฮอลปดิฉันไม่มาเพราะอากาศแย่มากมอยตุละเซสติลมอนนี่ฮอลปมอยตุละเซสติลมอนนี่ฮอลปทำไมเขาถึงไม่มาคะมิกสเตย์ตุละมิกสเตย์ตุละ เขาไม่ได้รับเชิญ Ta ei ole kutsutud. Ta ei ole kutsutud. เขาไม่มาเพราะเขาไม่ได้รับเชิญ Ta ei tule, sest ta ei ole kutsutud. Ta ei tule, sest ta ei ole kutsutud. ทำไมคุณไม่มาคะ Miks sa ei tule? Miks sa ei tule? ดิฉันไม่มีเวลา Mulle ei ole aega. Mulle ei ole aega. ดิฉันไม่มาเพราะไม่มีเวลา Ma ei tule, sest mul ei ole aega. Ma ei tule, sest mul ei ole aega. ทำไมคุณไม่อยู่ต่อล่ะคะ Miks sa ei jää? Miks sa ei jää? ดิฉันยังต้องทำงานค่ะ ma pean veel töötama ma pean veel töötama ดิฉันไม่อยู่ต่อเพราะต้องทำงานค่ะ ma ei jää sest pean veel töötama ma ei jää sest pean veel töötama ทำไมคุณจะไปแล้วล่ะคะ miks te juba lähete miks te juba lähete ดิฉันเหนื่อยค่ะ ma olen väsinud. ma olen väsinud. ดิฉันจะไปเพราะเหนื่อยค่ะ ma lähen, sest olen väsinud. ma lähen, sest olen väsinud. ทำไมคุณจะไปแล้วล่ะคะ miks te juba sõidate? miks te juba sõidate? ดึกแล้วค่ะ on juba hilja. on juba hilja.